نداریم አንረዳት ሙሻኮታይና ወታሻለ Yeah. հիշեցնում մենք ենք մեր սարերը երկիվարի պետական համույթը, որի 15-ամյակը լրանում է այստեղ։ Առավելապես երիտասարդ կատարողներով համալրված համույթն այսօրի պատանեկության շրջանն է ապրում, տարիքին հարիվ ավյունով լեցուն ու պատրաստական ծառայելու հայ երկին ու այն ստեղծող ժողովրդին։ Ամեն 15-ամյակը նշանավոր է դեկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին կայացած համերգներով։ Ամերիկայում քարամաս ծրագրի առաջին մասում Ղարաբաղյան էսքիզներ խորագրի ներքո ներկայացրեց Արցախյան ազգագրությունը։ Ղարաբաղը խաղի այանի, հրկանքը երկը, թուրնափացին երկը, գալի խոտը հարալը, այն երգը եւ ժողովրդական բանալիզության այն դոհարներ մատուցեց համույթը երկի ու բարի միջոցով։ Հանդիսատես առանձնակի ջերմության վերաձախում դեմից հնչով մեր քաղցրահան բարուբարի։ Եվ դասով ծրագրի այս մասն է այն չափանիշը, որով պայմանավորվում է համայնքի ինքնազգուստությունը եւ դիմակից։ Սրանով է անդրկների ու սիրելի, քանզի որպես ռեժիմ ետակ Արցախյան բանվիզությունը գալիս միանում է ազգային մշակույթի ամեն օգյանում, սնուցանելու համար հայերի ուղղություն անկախ պահելով ներկա է գալիք սերունդների կապը արմատների հետ։ Իվերջո ծրագրի մյուս երեք մասերում ընդգրկված երկերով հանդիսատեսի չես զարմացնի, հատկապես որ դրանք հրապարակի վրա եղածի կրկնություններն են, ուստի սեփական դիմագին ստեղծելու համար ամոթը դեռ ճանապարհին է։ Անդրադարձին հյուրասրահին հրավիրել համույթի տնօրեն Լավան Խագույթի վաստակավոր գործիչ Սլավա Աբրեսյանին, ով համույթի հետ է ստեղծման առաջին օրից զրուցելու համույթի անցած գույնի ձեռքբերումների ու ծրագրերի մասին։ Մագարցին տնորեն ինչպես է գնահատում համույթի 15-ամյա ուղին, Սլավա Աբրեսյանը պատասխանեց. Ես ճիշտ ասած շատ օպտիմիստ ազնվորություն եմ եւ միշտ լավն եմ տեսնում։ Ինձ թվում է, թե համույթի անցած ճանապարհն էլ իրոք լավն է։ Համույթը ստեղծվել է 2000 թվականին մեր կառավարության որոշումով, ստեղծվել է որպես Մենք ենք մեր սարերը տարեցների համույթ։ Տարեցների համույթը ընդամենը գործել է մոտ 2 տարի։ 2 տարուց հետո համույթը փոխվել է ազգագրականի միջև 2009 թիվը։ 2009 թվից արդեն համույթը վերանվանվել է Երկիպարի պետական համույթի։ Ասենք որ միշտ եղել եք համույթի հետ 15 տարի աշխատում եք համույթում եւ քաջիատեղյակ եք եւ համույթի թերություններին, եւ բացերին, եւ ձեռբերումներին։ Կոնկրետ 15 տարիների ձեռբերումներից ինչ կառանցնացն եք, ինչ առաջընթաց եք տեսնում, որ տարիների հետ ամրագրում է համույթը։ Համույթը, որ ստեղծվել է, առաջինը շատ փոքր կազմով է ստեղծվել, որտեղ այն ժամանակ ընդամենը 30 աշխատողներ էինք։ Ես հենց սկզբից որպես փոխտնօրեն էի աշխատում։ Տնօրենը Ռոբերտ Միխայելիչն էր, աղա Հրամանյանը։ Եվ տարեց տարի լրացնելով հաստիկացուցակը ավելացնելով այսօրվա վրա համույթի ունի 39 աշխատակ, որից 28-ը ստեղծագործական կազմն է, իսկ 11-ը ադմինիստրատիվ աշխատողները եւ համույթը անցած տարիների ընթացքում սկզբից շատ դժվարություններ էին, որտեղ նորաստեղծ համույթ էր, աշխատում էինք, որպեսզի համույթի ոտի կանգնացնենք, էլի սենց ասենք, եւ հաջողությունը եղավ կարողացանք մենք համույթը ոտքի կանգնացնել եւ առաջի համերգը կայացավ 2000 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։ Ճիշտ ասած ուզում էի մերս համերգն էլ դեկտեմբերի վերջին լիներ, բայց քանի որ նախատոնական, հա, որոշեցինք մի քիչ շուտ։ Հենց առաջի համերգը մենք կազմակերպել էինք Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված մասնագետների միջոցով ամենամեծ հաջողությունը մեր էս 15 տարվա ընթացքում նաև որ արդեն մենք ինքներս ենք կարողանում մեր ծրագրերը կազմել, մեր ծրագրերի վրա նորմալ աշխատանքներ տանել եւ բավականին որակինել հասցնել համերգային գագաթնակետին։ Իսկ այն ժամանակ մենք առանց մասնագետների հնարավորությունները չունեինք, որտեղ երկար տարիներ պատերազմի հետ կապված մասնագետների մեծ կարիքներ ունեինք, իսկ իմ փարկաստու մասնագետներն էլ են տեղում։ Էլի դժվարություններ կա, բայց համենայն դեպս մենք մեր ուժերով կարողանում ենք էլի այդ կանը կազմակերպել։ Ամենամեծ հաջողությունը դա է, որ մենք հասել ենք այս 15 տարվա ընթացքում։ Thank you. ուսանագրեր ու հանրակալակներ։ Տնօրենի խոսքով դարմա կտրվածքով 60-ից 70 համերգ են լինում, համերգներով հանդես են գալիս պաշտպանության բանակի զորամասերին, հայրենասիրական գիտայական երկերով բացվածնելով հայրենիքի սահմաններն անագիկ պահող զինվորների ազգային ու մարտական գործի։ Դոկտորների շրջանակներում համույթն ամեն տարի հանդես է գալիս ծայրամասային բնակավար մասնակցում համավետական և տնական այլմիջոցառումների։ Շուրջ 8 տարի է տարեկան 3 անգամ համույթը համերգային շրջագայությամբ լինում է արտասահմանյան տարբեր երկրներում։ Ռուսաստանի Բաշնության հայաստան տարածքներ, Իրան, Վրաստան, Մերձնատյան պետություններ, նաև ելույթներ են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության, Հատկանշական է, որ խանութի անդամների շատերը մասնակցել են Արցախյան գոյապայքարի, արգանացել կառավարական տարբեր պատկերներ։ Այս տարի, հատկապես հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրած, առավոտ ընդգրկուն է դարձել հանրային ծրագրի ներդրումի մասը, հայրենասիրական ու դիտարկական երկրի բաժին։ Հանդես գալով ակտում, ամուր մի պատմը համարել ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ու Արցախի հարցը, թեկուզ արվեստի լեզվով թեկուս երկի միջոցով։ 8 տարի է համարյա համույթը արդեն ամեն տարի 2-3 անգամ Ղարաբաղից դուրս տարբեր պետություններում հնարավորություններ ենք ստեղծում, որ ելույթ ունենա եւ ներկայացնում ենք մեր Ղարաբաղը։ Ինչ երկրներում օրինակ Ռուսաստանի Դաշնություն Ռուսաստանի Դաշնություն, Պարսկաստան, Լիբանան, Վրաստան ենք եղել, Մեծ Բալթյան երկրներում Բնականաբար ամենտեղ չէ որ հայն է եղել ձեր հանդիսատեսը, թեպետ երևի մեծ մասամբ հայ հանդիսատեսի համար է երկում։ Հետաքրքիր է օտարն ինչպես է ընդունում ձեր ելույթները։ Պատկերացրեք, ես մեր վերջի հյուրախաղերի ժամանակ անապայում դահլիճում համարյա ռուսներ էին նստած անապայ հանգստյան գոտիա, հանգստացող այդ ռուսներն էին եւ դուք ուղղակի տեսնեիք ինչ հաճույքով էին ընտանում մեր համերգը եւ համերգից հետո նրանք մոտենում մեզ բարի մաղթանքներ էին մաղթում որ հայազգը ունի նման մշակույթ եւ տարբեր պետություններում էլ տարբեր ազգեր օրինակ մեծ բալտիկայում փառատոներ են տեղել հիմնականում իրենք էին հանդիսատեսը եւ ամենաջերմը մեզ էին ընդունում եւ խոհանոցնել հայկական ամեն պետություն իր խոհանոցը ցուցադրել հերթը չգիտեմ ուր էր հասել ամենահամով հոտով խոհանոցներ էր մերը փորձեցինք բացել, թե ինչով են պայմանավորված այդ փոփոխությունները։ Կադրային հարցը սկզբից շատ դժվար էր մեզ մոտ։ Լավ կադրեր ունեինք, օրինակ, ասենք Վարդան Բադալյան կար մեր համույթում այսօր Հայաստանի աստղերից մեկն է Լուսնե Գասպարյանը, որ ելի մեր համույթում է ձևավորվել հիմի Թոմաս Պողոսյանի Սայատնովա համույթում մեզ մոտ լավերը դժվար է պահել, որտեվ եթե կա Երևան մեծ դահլիճ, կան եւ ձգտում եւ իրենք էլ հեշտ հասնում են այդ բարձունքին։ Հաճելի է մեզ համար ուրախալի է, որ մեր տված կադրերը հասնում են նպատակների նման, բայց մեզ համար է դժվարանում, որտեւ տեղ լրացնելու համար ժամանակը պետք է մեզ։ Ամեն մի մասնագետ վերցնելուց, ընտրելուց, լսում ենք, իրենց ունակություններն ենք ստուգում, եթե համապատասխանա լինում, ընդունում է մեզ մոտ եւ մենք համարյա մի 6 ամիս իրենց հետ աշխատում ենք, որպեսզի մտցնենք ծրագրի մեջ որտեղ հիների հետ պիտի բերես հավասարացնես։ Շատ դժվար է, բայց ամենայն դեպս մեր գեղարվեստական ղեկավարի գլխավորությամբ, Վիտալի Ղազարյանի որպես երկային մասի ղեկավարությամբ կարողանում ենք այդ աշխատանքները ժամանակին ճիշտ կատարել, որպեսզի հասցնենք մասնագիտական Ամեն մի կադր մենք վերցնել ստուգելուց, մենք առաջերտին իրենց մասնագիտականն ենք ստուգում, տեսնենք ինչ որ մի տեղ սովորել է, թե չէ։ Հիմնականում մեր երաշտական ուսումնարանն են ավարտում։ Ունենք քանի հոգի, որոնք Երևանի կոնսերվատորիան են ավարտել, այդ թվում եւ Վիտալին այսօր սովորում այնտեղ Աշոտ Ծատրյանը ու Դիվրանովա կմայինքն ավարտած կոնսերվատորիան։ Մնացածը երաշտական ուսումնարանի մասնագիտական կրթություն ունեն։ Կան, որ չունեն։ Բնությունից տված իրենց տնակություններն ձայնի կա, երկմա, կամ նվակմա, կամ երաշտական դպրոց ավարտա, բայց ամենայն դեպս ինչ որ միտեղ ուսում ստացել եմ շատ դժվար է քանի որ կadrերի պակասություն կա չի ստացում էլի որ աշխատավարձն է փոքր Եթե գախնիկ չէ։ Այսօր այսօր հա փոփոխությունը կա, մաքուր 75000 իրենք աշխատավարձ են ստանում։ Աշխատում են երկու տեղ, կես դրույք էլ մի ուրիշ հիմնարկում են աշխատում, էլի մի ձևի կարողանում են էլի բախնել իրենց։ Այդ մեզ էլ հնարավորություն տալիս, որպեսզի մեր կադրերը մենք կարողանանք տեղում պահենք ինչքան հնարավորություն են ստանում աշխատավարձը բարձրանում, այնքան իրենց նպատակը, որ դրել էին այստեղից հեռանան, կամ Երևան կամ այլ աշխատանքի անցնեն, արդեն այդ նպատակները կամաց-կամաց քիչ անում է, քանի որ ապահովում են իրենք աշխատավարձով։ Ռուբելյանական համերգի ծրագիրը 4 մասից էր բաղկացած եւ այս քառամաս ծրագրի առաջին մասը Արցախյան բարբարով երգերն էին։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ հենց սրանով է համույթը ինքնատիպ ու առանձնանում ընդհանրապես թե հանրապետությունում, թե հայկական համույթների շարքում, մեր ունեցած համույթների շարքում։ Ինչպես ասում են, սա չամչահատիկն է, Արցախյան բարբարով գրված երգերը։ Ինչ է արվում այս ուղությամբ մտադիր եք ընդլայնել այդ երգացանկը եւ հայլերեն արվում այդ ուղությամբ։ Իրոք դուք իրավացի եք Ղարաբաղյան բարբարով մեր ազգագրությունը պիտի զարգացնենք, քանի որ մենք ուրիշ ազգագրական երգերով կամ հայրենասիրական երկերով մենք չենք կարող ուրիշտեղ ինչ որ մեկին զարմացնենք։ Մենք կարող ենք մեր ազգագրությունով զարմացնենք եւ այդ առումով նախարարը Նարինե Աղավալյանը միշտ էլ ինքն էլ շեշտում, որ պիտի դուք Ղարաբաղյան բարբարու ծեր ծրագիրը լրացնեք, ընդլայնեք եւ համերգների մեծ մասը պիտի շեշտենք մեր Ղարաբաղյան մասով Մենք էլ ենք աշխատում։ Ուղղակի մի քիչ Ղարաբաղյանը ծրագրի համար փոփոխելը մեծ քանակ չունենք, էլի որ ասենք մենք կարող ենք լրի ծրագիր Ղարաբաղյանի վրա էլի հիմք դնենք։ Դրա համար Կարելի համագործակցել բանահավաքների հետ։ Ասենք Լևոն Արությունյանի խաղիկներ ինձ թվում է, եթե մի քիչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում հանդես վերվի, կարելի է այդ խաղիկները վերածել երկի։ Դուք ճիշտ եք ասում համագործակցությունը դա գործի 50%-ն է համարյա, բայց խաղիկները մի քիչ լադը, մինորն է լադը, այլ սենց ասենք, մեր համերգի հենց սկիզբն էլ էր խաղիկներով սկսում, բայց կարծեմ Գուրգեն Գաբրելյանի խաղիկներն ա եղել։ Մենք աշխատում ենք մի քիչ աշխուժ Ղարաբաղյան ազգագրությունից էլ տեսնում ենք ինչ։ Իսկ Ալեքսանդր Մանասյանի Ալեքսանդր Մանասյանի ստեղծագործությունները մենք 3 տարի առաջ նախարարի առաջարկությամբ մենք Ղարաբաղյան հարսանիք ենք բեմադրել մեր Ղարաբաղյան բարբառով։ Լիքից ցայսով։ Հայկական նվերների գործիքային գեղեցիկ կատարումներով հանդես եկան Լուդուկահար Արտաշես Եսայանը եւ Աշոտ Մուսայելյանը Զուրնա։ Հարցին այս տարի համակարգում նախատեսվող հաստիկների կրճատումները համույթինել են վերաբերում, թե շրջանցել են այն, տնորենն ասաց Ճիշտն ասած, մեր համույթին շրջանցել են մեր նախարարը, նոր հանդիպում ենք ունեցել, ինքը ասաց, որ ձեր համույթին, քանի որ միակ համույթն է, որ հնարավորություն ունի բոլոր միջոցառումների մասնակցի եւ դաստիարակչական աշխատանքատանում մեր հանրապետությունում եւ ընդդուրս քարոշչական աշխատանքատանում, դրա համար մեր համույթին որոշեցին, որ գրճատումից ազատեն եւ ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ այդ հնարավորությունները տալիս են, քանի որ էլի եմ ասում, մեր կատարած աշխատանքը իրոք մեր հանրապետության համար մեծ նշանակություն ունի։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր ծայրամասային գյուղերում ելույթներ ունենան։ Ելույթները լինի, որպեսզի զորամասերում զորամասերում հա ամեն տարի համար։ Հանրապետությունով քանի համերգ եք ունենում։ 60-ից 70։ Հանրապետության ներսում թե դրսի հետ միասին։ Դրսի հետ միասին 60-ից 70 համերգներով հանդես են գալիս եւ հիմնականում բարեգործական համերգները կառավարության կողմից կազմակերպված ազգային նախարարության կողմից կազմակերպված պետպատվերի շրջանակներում նախնեկել։ Իսկ յուղական համայնքներում ինչպես է տոմսեն գնում թե բարեգործական։ Համայնքներում ճիշտ ասած տոմսերով են շատ քիչ հանդես գալիս, որ เป զի գոնե մեր ճանապարհածախ սփակենք, ուրիշ նպատակներ չունենք։ Դրա համար տոմսի գինը 300 դրամ ենք դնում, որ ժողովրդի հնարավորություններից ելնի։ Գալիս են։ Պատկերացրեք, ճիշտ է, դպրոցականներն են հիմնականում մեր հանդիսատեսը։ Մենք իրենց համար ենք համերգները միշտ կազմակերպում, քանի որ իրենց պիտի դաստիարակենք, հենց դպրոցականներից պիտի սկսենք, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին։ Ինչպես յուրաքանչյուր կայացած համույթ, մենք ենք մեր սարերը եւս ունի ֆոնդային երկացանք։ Տնորենի հավաստմամբ 60-70 ստեղծագործությունն ենք պատրաստի, բայց մի համերգային ծրագիրը մինչև 20, 18-ից 20։ Հա։ Մենք ասինքն ունենք մոտ 6 ժամի ծրագիր պատրաստի, որ կարող ենք մեզ ժամանակ էլ չպետք է դրա համար պատրաստվելու էլի, կարելի ասած համարյա պատրաստ վիճակա հետաքրքիր է եւ դուրս է գալիս հանրապետությունից կամ թեկուս հենց շրջաններում ելույթների ժամանակ երաժիշտ կատարողները նույնպես մասնակցում են թե ֆոնոգրամայում տագործում օրինակ շատ ժամանակ ձայնագրությունով են գնում բայց այս անգամ ռուսաստանեն 3 անգամ գնացել արդեն երաժիշտներով են գնացել բայց ոչ լրիվել է սենց որտեղ ճիշտ ասած շատ ծախսերի հետ կապված բնականաբար Ունեցած սուխ հնարավորությունները բավարարում են երաժշտական գործիքների համար, հագուստների համար, ի վերջո բեմական ներկայանալի արտակին պիտի ունենա եւ բեմին նստած երաժիշտը եւ բեմ մտնող ու դուրս եկող երկիչի երկչուի։ Այդ տեսակետից է շնորհակալ եմ մեր նախարարից եւ կառավարությունից։ Համարյա արդեն 3 տարի է անընդհատ մեր շորերի համար գումար են հատկացնում, մենք նոր շորերին եկել պատվիրում։ Գործիքներն էլ մի ժամանակ տվել են, ճիշտ ասած, մի մասը պետականորեն ապահովա, մի մասը չէ, բայց ինձ թվում է թե ոչ կգա ժամանակի մի մասն էլ կապահովեն, որովհետև մեր նախարարը, կառավարությունը մեր համույթի մեծ ուշադրություն է դարձնում այդ հարցերում, որովհետև իրենք էլ են իմանում, որ իսկականից միակ համույթն է, որ ազգագրությունը պահպանում է եւ տարածում է մեր հնարավորությունների սահման։ Որպես տնօրեն գոհեք ձեր համույթից։ Ինչքան էլ գոհ լինեմ, դեռ մեզ անելու շատ բան ունենք։ Մենք պիտի աշխատենք մեր թերությունները եղածը վերացնենք։ Մենք չպիտի հպարտանանք, թե մենք հասել ենք ինչ որ մի նպատակի, չէ, մենք պիտի միշտ էլ աշխատենք։ Կա համույթում գեղարվեստական խորհուրդ, ինձ միշտ հետաքրքիր է։ Տվյալ համերգի բացերը, թերացումները ոչինչ անթերի չի լինում, ոչ մի ելույթ։ Դուք նստում հավաքվում եք վերլուծում, թերությունները վերացնելու ուղիներ որոնում։ Անպայման գեղարվեստական ղեկավարը ես, մեկ էլ երկայի մասի ղեկավարը եկել երաշտական մասի ղեկավարը։ Անպայման նստում ենք, դերությունների մասին էլ ենք խոսում, մեր կատարելիք աշխատանքների մասին էլ ենք խոսում, ամեն ինչ անում ենք խորհրդակցելով եւ ամենագլխավորը մեր հաջողությունների մեկն էլ դա է, որ մենք մեկս մյուսի հետ խորհրդակցելով ենք անում։ հա։ Let's ձայնի եւ երաժշտության ներդաշնակության բացակայությունը, դրանց աղմուկի աստիճանի հասնող բարձրությունը, որը խլացնում ու կանգարում էր ունկնդրին, ընկալելու երկի տեքստը կամ ձայնի մաքուր հնչողությունը, ձայնագրության ֆոնոգրամայի անթարքի օգտագործումը, երկիչերությունների բեմական ընկաշտան պահվածքի ու արտիստիզմի պակասը եւ Ամերիկի եզրափակիչ մասը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100 տարեկան։ Համույթի կատարման հնչած հայրենասիրական ու ֆիդայական դերերից շիկացել էր դահլիճի տոնական մթնոլորտը։ Արջևում համույթի արձակուրդն է, իսկ նոր տարում նոր ծրագրեր են սպասում։ Հանգստից հետո մենք պատրաստում ենք Ռուսաստանի Դաշնություն դեպի հիմնականում Կրասնոդարի երկրամասը, մեկ էլ Վոլգագետի ափով։ Սարանսկ, Սամարա, Սարատավ, Իժևսկ, Ուլյանովսկ, Կազան, Մեկերազան։ Իսկ ստեղծագործական ծրագրերի առումով նորություններ սպասեն։ Անշուշտ, որովհետև մենք այս ծրագրով արդեն եղել ենք մի շարք քաղաքներում, այդ նշված որտեղից մենք նորից ենք ստացել հրավերներ, պիտի մենք մեր ծրագրի վրա աշխատենք, չէ մարտի 6 թարմացնենք մեր ծրագիրը ու նոր ծրագրով հանդես գանք նշված քաղաքներում։ Հրաժեշտից առաջ Շնորհավոր եմ մենք ենք մեր սարերը հավաքի 19-ամյակը, մատնենք որ համովը կարողանա պահպանել Ալիզավեսի Ջորջզեգի գրանքը, մատնենք նրան մեր սարերի բացիքներ հավերժությունը։ Up in the show.